Milí priatelia, aj dnes vás Ľubka a Milan pozdravujú z Banskej Bystrice Radvane. Veríme, že vás naša relácia poteší a záverečná pieseň našich milých krajanov z Hložian vás privedie k zamysleniu, čo pre vás znamená priateľ a kamarát. Evangelista Jan uvádza známy príkaz pána Ježiša. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali. Ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. A priznajme si so smutkom v duši, že naša spoločnosť a dokonca aj evanická církev sme hlboko rozdelení cudzími vplyvmi a záujmami už apoštol Pavel označil milovanie peňazí za koreň všetkého zla. Agresívny progresivizmus rozkladá tradičné slovenské hodnoty a vnáša do našej kultúry internacionalistickú bezduchosť. Bázeň pred hospodinom sa vytratila ateizáciou verejného života a tak so smútkom konštatujeme, že naše kresťanské rady rednú. Počas nášho života sme navštívili viacero kresťanských zborov a všade sme boli milo prijatí. V posledných rokoch radi trávime letné chvíle v kúpeloch Dudince, aby sme si liečili telo a pookriali na duši. A tak nečudo, že aj k dudinskému a terianskému cirkevnému zboru sme si vytvorili blízky a pozitívny vzťah. V nedeľu po službách božích sme prijali pozvanie sestry dirigentky na slávnostné stretnutie členov Dudinského spevokolu. Prinášame vám preto pár rozhovorov z Dudeniec, ktoré snáď aj vás budú inšpirovať k budovaniu bratsko-sesterských priateľských vzťahov, ale najskôr nám zaspieva Ľudovit Kašuba, ako nie len my, ale aj on šiel cez Dudince. Keď som išiel cez cudince stretol som tam tri panny. Keď som išiel cez cudince, stretol som tam tri panny. Ja som im dal pekné pozdravenie, oni mi ho nedali. Ja som im dal pekné pozdravenie, oni mi ho nedali. jedna, tá nezvedná, tá sa najviac mračila. A tá jedna, tá nezvedná, tá sa najviac mračila. Včera som ju domov odprevádzal, lebo sa mi páčila. Včera som ju domov odprevádzal, lebo sa mi páčila. Najskôr sme poprosili sestru kantorku, ktorá nádherne hrala na orgáne počas služieb Božích v Dudinciach, aby sa vám predstavila. Mám pred sebou členku zboru, a teraz neviem, či z Dudiniec, či z Terian, tak ju poprosím, aby sa nám predstavila, aby nám povedala o svojej príslušnosti, ale prezradím, že ovláda kráľovský nástroj, orgán. Dobrý deň, volám sa Martina Bečkerová a patrím do cirkevného zboru Cerany. No a k tomuto kráľovskému nástroju, orgánu som sa dostala, keď som naštevovala konfirmačnú prípravu a u nás v zbore bol pánom farárom Rastio Vožďara a ten ma tak dako postupne presviečal, že by som mohla hrať a skúšal, dával mi stále také piesne a tak som sa k tomu orgánu ale pritom aj ostala, že hrávam to teraz v zbore. V Teranoch, lebo tam hrám vlastne od svojej mladosti a ten orgán už poznám dokonale, ale samozrejme v Dudinciach je to o niečom inom, lebo v Dudinciach je už nový orgán, Teranoch je klasický, pišťaľový, tak je to úplne dačo iné. Ovládate aj pedál? Ovládam aj pedále, aj eh, eh, teda nohami viem hrať ale mm, tak asi jednoduchšie je na tom už novom orgáne, ktorý je v Dudinciach. Ale tá klasika to je zase, klasika. No áno, klasika. Nebeský Bože, Tvorca všeho míra, ústretí Tebe pieseň nesie sám. Tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla, na Tvoje slovo vznikli nebesa. Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesáš, si mocný Boh, si lásky pán. Celý svet múdro riadiš, Bože, sám, si Otec náš a slávy kráľ. milosti Pán. Celý svet útro riadíš Bože sám, si Otec náš a slávy kráľ. Brat dozorca Bohuslav Beňuch nám predstavil Dudinský evangelický cirkevný zbor aj svoj veľmi užitočný koníček – a keďže v Dudinci aj dlhé roky vynikajúco fungoval mládežnícky spevokol Ďatelinky, prinášame vám ďalej niekoľko piesní z jeho repertoáru. Predo mnou je zborový dozorca, pán Beňuch, no a chcem ho poprosiť, aby nám povedal niečo o zbore, v ktorom sme na priateľskej návšteve. Cirkevný zbor v Dudinciach vznikol 9. novembra 1996 v deň posviacky nového kostola, ktorý sme tu začali stavať v roku 92 a celá doba výstavby trvala 4 roky. Predtým Dudince boli filiálkou cirkevného zboru v Teranoch, Neskôr boli počas výstavby církov, no a dňom posviatky kostola vznikol samostatný cirkevný zbor. My sme v podstate pri vzniku ani nevedeli, koľko tu je vlastne členov, pretože Dudniciach je mnoho ľudí pristahovaných z okolia, ale behom pár dní sa tu sme zistili, že je tu 425 evanielikov a to bol vlastne základ vzniku nového cirkevného zboru. No, nový cirkevný zbor od prvej chvíle začal aktívne pracovať, čak boli to aj doby, e, čas taký, keď bola ešte taká porevolučná taká eufória a ľudia mali záujem o prácu zboru. Čiže veľmi aktívne sa pracovalo, aj, najmä potom po príchode nového brata Farára Radima Cingela, ktorý prišiel sem v roku 2001 a pôsobil tu 7 rokov a za ten to časové obdobia veľmi, veľmi cirkevný zbor rástol, bolo veľa aktivít, boli aktivity s deťmi, s mládežou, s presbyterstve a myslím si, že vtedy sme prežívali taký vrchol. Ale podstate tak ako všade v rámci našej církvy mierny úpadok aj teraz cítime už, ale napriek všetkým tým problémom, ktoré sú, tak náš církevný zbor pracuje. Práca, funguje práca s deťmi, funguje práca v spevokole, ktorý stále je aktívny. Je mm, prasta ešte teda aj s dospelými, sú biblické hodiny sa konajú, konajú sa rôzne aktivity v advente, v pôste a v podstate máme všetko možné chvíle na to, aby sme v zbore aktívne pracovali a aby to všetko malo zmysel. Brat dozorca, od vás je známe, že ste vynikajúci včelár. Každý rok sme si tak debatovali, lebo však aj ja som sa venoval trošku včeličkám a hlavne medu teda, ako sa daria včeličky tohto roku. No tohto roku, aj keď to vyzeralo ako do začiatku roka, tak hodnotíme, zatiaľ hodnotíme rok ako dobrý, bol, bola celkom slušná úroda kvet, e, kvetového medu, čiže z, e, teda z jarných e, kvitnúcich stromov, potom repka bola celkom slušná, takisto vyzeralo to všelijako s agátom, ale napokon sa nám to celkom zadarilo, agát agát celkom zamedoval a mali sme pomerne aj dobrú úrodu aj akátového medu, troška nám narobilo troš problémy. Počasie prišlo ochladenie, ochladenie, nepriaznivé počasie, takže ale to na celom Slovensku cítime, že troška sme zažili viacej rojenia ako oproti ostatným rokom, ale vzhľadom k tomu, že e, začiatok roka zastihol slovenských čelárov vo zlej situácii, keď dá sa hovoriť 50, niekto hovorí, že až 60% včelstiev na Slovensku padlo, takže napriek všetkým týmto problémom hodnotíme pozitívne. Čakáme ešte teraz tento týždeň, čo nám ukáže Lípa, no a čaká nás ešte Slnečnica, takže verím, že tento rok bude jeden z tých lepších, možno aj jeden z tých najlepších. thank you between Hnievavá sestra dirigentka Milka Kuriačková získala vďatelinka okrem lásky k spevu aj inú lásku. Akú? To nám s radosťou prezradila. Moje meno je Miloslava Kuriačková. Vyrastala som v Dudinciach, pretože moja mamina pochádza z Dudinec a tak som sa nejakým spôsobom e, postupne začlenila do detského spevokolu Ďatelinky. Bola som teda členkou ďateliniek, naozaj odžila som si tam svoje, svoje detstvo, svoju mladosť samozrejme nie je tajomstvom, že som sa tam aj zalúbila a tým pádom sme si založili rodinu práve tu v Dudinciach. Stala som sa členkou detského spevoklu Ďateliniek a s nimi sme obehli naozaj veľké množstvo cirkevných zborov, ale nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch. A už potom som sa sem vydala a začala som mať teda na starosti aj spevokol dospelých a dodnes si tú, tú možnosť veľmi vážim. A beriem to teda ako veľké požehnanie. A tým pádom som spoznala aj mnohých e, starších členov cirkevného zboru a zároveň som bola oslovená aj Vilmou Petrovou, aby som, keď už som teda odrástla, stala sa členkou aj spevokolu dospelých. A tak to potom nejako prerástlo až do toho, že som ten spevokol teda prevzala pod svoje vedenie. Nadviazať na, na prácu Petrovovcov bolo pre mňa výzvou, hlavne z, z toho pohľadu, pretože Petrovovci sú pre mňa dosiaľ e, veľkým vzorom aj svojou prácou, umeleckou činnosťou, ale zároveň aj tým spôsobom, akým dokázali vybudovať veľmi súdržné a priateľské spoločenstvo. Väčšiu zodpovednosť som cítila, keď som e, teda bola oslovená, aby som teda spevokol po nich prevzala, pretože to nie je jednoduché vojsť do už zabehnutého kolektívu, ktorý má nejaké svoje, už aj nejaké rituály alebo také svoje zvyky. Mala som obavy z toho, že keďže som teda o dosť mladšia, ako boli Petrovovci, že či nájdeme nejakú spoločnú reč. A s odstupom času môžem povedať, že som veľmi príjemne prekvapená, cítim sa veľmi, veľmi prijatá medzi touto skupinkou ľudí, lebo naše, náš spevokol nie je možno v prvom rade o tom spievaní, ako speve myslím z toho umeleckého hľadiska, ale je to v podstate um, hlavne spôsob, akým chceme oslavovať Boha. Je to, je to náš... Um, je to náš nejaký nástroj, akým spôsobom môžeme oslavovať Pána Boha a zároveň je to krásna príležitosť na to, aby sa ľudia stretávali. A myslím si, že to potrebujú nie len starší alebo seniory, hej, my máme prevažnú väčšinu členov sú už dôchodci, ale hľadáme stále aj nové posily do spevokolu a keď niekto nový a mladý medzi nás príde, cíti sa veľmi príjemne, veľmi povzbudený, pretože my mladí e, možno žijeme vo veľmi uponáhľanom svete a ten čas na tom spevokole, kedy naozaj vypneme hlavu a venujeme sa iba tomu spievaniu, iba tým rozhovorom a priateľstvám, je to pre nás veľmi obohacujúce. A celé sa mi to pekne do, dokopy pospájalo. Či už moje detstvo skrz mojich starých rodičov v Dudinciach, cez mojich rodičov, teda trávili sme tu veľmi veľa víkendov počas detstva. Stala som sa členkou detského spevoklu Ďateliniek a s nimi sme obehli naozaj veľké množstvo cirkevných zborov, ale nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch. A už potom som sa sem vydala a začala som mať teda na starosti aj spevokol dospelých a dodnes si tú, tú možnosť veľmi vážim. A beriem to teda ako veľké požehnanie. A kto vtedy viedol ten spevokol? Áno, mali sme vedúceho pána farára Radima Cingeľa a už tú technickú a hudobnú stránku mal na starosti Miško Cmarko. A to vlastne bolo aj e, počas e, ďalších tých našich spoločných rokov, keď už sa potom aj vystriedali vlastne farárovci, aj hroboňovci, tak naozaj to také hudobné aj technické zabezpečenie mal na starosti Miško Cmarko. atmosféru stretnutia najlepšie dokumentuje rozhovor s najmladšími prítomnými. Vôbec sa nehambili a neokúňali pred fúzatým ujkom, ktorého prvýkrát videli deň predtým v kostole. Nuž posúte sami bezprostrednosť a radosnú atmosféru ako kulisu milých detských láskov. Cmarko malý, poď mi povedať, čo robí tatino? Povedz mi, malý Cmarko. On je b- preč. Prežije? Áno. Hej, a, a čo robí? O, je... Mm, o, o, on je pezintou. Áno, on hrá hudbu však vo veľkom dní. Áno, nie, nehrá. Nie, a čo robí? Toto je čo? Toto je mikrofón. To je na čo? To, aby som, a potom pustím do rádia, čo si ty povedal, vieš? Môžem to rádia pustiť? Pa, áno. Áno, dobre. A ty sa ako voláš? Ninka. Ninka sa voláš? A či asi ty? Kuriačková. Hej, a maminka čo robí? Hrá tam na, t- na tých klávesoch? Áno, hla na klavíri a ešte na húsliach. Aj na húsliach hla? Aj ty chceš hrať na húsliach? Áno. No, to sa mi páči. A chodíš senka na, do kostolika? Áno. A páči sa ti v kostolíku? Áno. Aj tebe sa? Áno. A tebe? Ty sa ako voláš? Žinka. Ninka, ty sa voláš Ninka. No, Nie, dobre. ona sa volá Zinka. Ja Zinka. Prepáč. A to je krásne meno, Páči Zinka. Ja sa volám Ujo Milan. Ak som kamarát s tvojim otinkom, no, a bol som v sobotu s otinkom, no, v Hokovciach som bol. A môj ocko, a mm, robiť družstevníka. Hej, no dobre, lebo to treba. A čo robí? A... a vieš ty o tom, že on robí chlebík, tamto jedno pole, ktoré teraz užali, tam bola pšenička, z pšeničky Aha. sa urobí múka a z múky sa urobí chlebík a ty teraz papá školáčik. A ja papám. A ty, a ty si už papal, ona papá teraz. Môžem toto dožať? No teraz nie, lebo už choďte s tetou teraz trošku vonka. No. Dobre, môj zlatý. Keď v noci spím, stráži ma aniel, keď lietam s ním, aj keď som sám, nado mnou kde, všade môj aniel. Ježiš môj pán. Nádherný život svoj mám, byť dieťaťom si plne užívam. Nádherný každý deň mám, keď unavený večer zaspávam. Ak náhodou niečo ma do neba, nech opäť je tam, za nielom zas. Nádherný život svoj mám, byť dieťaťom si plne užívam. Nádherný každý deň mám, keď unavený večer zaspávam. Nádherný život svoj mám, prežívam Nádherný každý deň mám A naplno spievam, že Ježiš je môj pán A preto aj teba dnes k nemu pozývam Kamienky múdrosti Duchovný boj je skutočný. Dávajte pozor na to, kam idete, na ľudí, s ktorými sa stýkate a na to, čo si pustíte do mysle. Úsmev a objatie sú zadarmo a pritom majú najväčšiu hodnotu. Najväčší služobníci nie sú tí, ktorí dostali najviac hrivien, ale tí, ktorí ich najmenej zakopali. Milí priatelia, sú to naozaj vzácne chvíle, keď sa bratia a sestry stretajú na základe spoločnej viery v Pána Ježiša. Je na nás dospelých, aby sme ukázali aj našej mládeži, že skutočné priateľstvo môže byť len medzi živými bytostiami a mobilná virtuálna realita nesmie prevážiť nad reálnymi medziludskými vzťahmi. My sme veľmi vďační ľudinskému evangelickému zboru, že nás vždy príjmu s otvorenou náručou a my sa radi využijeme každú príležitosť, aby sme mohli byť medzi nimi. Po našej radvánskej kresťanskej rodine sme počas dovolenkového pobytu našli v Dudinciach našu ďalšiu srdcu blízku rodinu. Pane Ježiši, v dnešnej dobe žijeme v satanskom svete v plnom zloby, nenávisti, a priam v jadrovom ohrození existencie ľudskej civilizácie. Ty si však knieža mieru a ukazuješ nám cestu z tohto všeobecného marazmu. Ty a nikto iný si tá pravá cesta, pravda i život. A my všetci, ktorí v teba veríme, sa máme navzájom milovať a konať dobro tak, aby aj neveriaci, keď vidia naše priateľské vzťahy, aj oni túžili žiť v Božom pokoji. Osvieť prosím Duchom Svetým všetkých, ktorí v Teba uverili, že si ich spasiteľ a vykupiteľ, aby slovami Kristýny Rojevej šírili voň lásky kol seba a tak zdávali česť, chválu a vďaku svojmu nebeskému Otcovi. Amen.